بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Današnji hadis zabilježili su nam imami Buhari i Muslim, a prenijela ga je Aisha radijallahu ta'ala anha. U njemu stoji da je Aisha radijallahu anha rekla أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له Naš vjerovjesnik, alaih salatu wasalam, je stajao na noćnom namazu toliko dugo da, dok bi, da bi mu i pete popucale. natakle pa, pa, pa se pojavile pukotine na petama. Pa sam mu rekla, Lime tasna u hada, ja Rasulallah, wa kad ghafara Allahu leke ma taqaddama min dhanbika wa ma taakhar. Zašto to radiš, Allahov poslanice? Kad ti Allah oprostio sve grijehe, I u Kur'anu naime spomenuto je da su mu grijesi oprošteni. Čak je ona ovo uzela iz sure Al-Fetha, koja je objavljena posle Hudejbije, što znači da ovo hadis medinski. Nakon Hudejbije, e, što znači vrlo, vrlo kasno, još dok, kad je poslanik Ali Salatu Veselam ušao u godine. Pa pa je poslanik Ali Salatu Veselam odgovorio, Afala akun abden shakura, zar da ne budem zahvalni Allahu rob Hoće da kaže, radim to iz zahvalnosti Allahu što, što mi je oprostio sve grijehe i zbog svega toga što mi je dao i odabrao me za poslanstvo. Ovaj hadis govori o tome da čovjek Allahu Đelešanuhu ne može nas zahvaljivati na, na blagodatima koje mu je dao. Dunjanučkim, a kamoli vjerskim i ahiretskim. Ali govori nam o tome isto tako da trebamo da se trudimo da budemo zahvalni Allahu Đelešanu na njegovim blagodatima. Minimum zahvalnosti koja se traži od nas je da izvršimo farzove i klonimo se strogih zabrana harama. To je minimum. A poželjno je i prenosi nas na veći nivo imana i veći nivo vjerovanja da budemo zahvalni tako što ćemo raditi dobra djela koja nisu vjerom obavezna, ali su poželjna i dovode nas do Allahove ljubavi i njegove milosti. Ovdje iz ovog hadisa isto tako učimo da čovjek makoliki stepen dostigao u svom vjerovanju, u svom položaju, ne može dostići stepen na Dunjaluku da s njega spadnu, odnosno da ne važe za njega vjerske obaveze. Jer, nažalost, ima nekih ljudi koji smatraju da ako dođu do nekog nivoa stepena uh, u vjeri, za njih više ne važe vjerske obaveze. To nije tačno, jer ovo je bio vjerovjesnik, ali alaihissalatu wasalam. Uh, A nema većeg stepena od toga. Čak je ovo naš poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam najodabraniji vjerovjesnik. I on je on na ovaj način svoju zahvalnost pokazivao. I na kraju ovaj hadis nas uči da svoju zahvalnost trebamo i pokazati. Ne samo kazati riječima, ili nositi u srcu, nego trebamo tu zahvalnost Allahu uzvišenom nositi u srcu, govoriti i riječima i pokazati dijelima. I to je pravi zahvalni Allahov rob. Molim Allah Đelšanu da nam se smiluje, da nas učini zahvalnim svojim robovima. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.